kiel microplastaggio penetras en la cerbon. Post ciu mangio, cae cun ciu gluto da aquo, ni alprenas microplastagion. En nia corpo, la etai plastoparticloi povas penetri, en histoin cae organoin, cae ili trarompas ec la baron al la cerbo. Ciel tio eblas, cae ciel rapide, microplastajo attingas de la stomaco la cerbon, tion nun esplorista te amo, el trovis ce musoi. Plastajoi estas cie, ece nia corpo colectigas tiai microparticloi. Ni inspiras ilin, au manjas ilin, au trincas ilin. Gis quin gramoi de la etai particloi venas laustudajo en semaino en la corpon de la homo. Por comparo, ancau credit carto pesas proximume quin gramoin. Internazia esplorista te amo nun el trovis, che microplastaggio, iam post mal multai horoi post la consumo, povas attingi la cerbon. Ne nur la rapidezzo laula esploristoi estas alarmiga, sed an caula eblezzo, che gi povas eniri nian nervo sistemon, cae causi tie damagion. En la cerbo plastai particloi povas pli altigi la riscon de inflamoi, de neurologiai malfunccioi, au ec de neurodegenerai malsanoi, ciel Parkinsono au Alzheimero, diras autoro de la studajo de la Medicina Universitato de Vieno por la studaggio, quiu aperis en faca magazino, la sciencistoi donis al musoi trabusho plastain particloin en diversae grandezoi, quiui estis marcitae per colorigae substansoi. La resulto? Ienia surpriso ni observis la verda in fluoresca in signalo in plei malgrandae microplastae particloi jam du horoin in poste en la cerbo de la bestoi, raportas la esplorista te amo. Tio indicas che polistirola nanoplastajo povas trapenetri la intestan baron cae la sango cerban baron dum relative malonga tempo. C'è tio evidente la grandezzo della plastae particloi estas decida. Microplastagioi cun grandezzo de pli ol unu micrometro ne povas trapassi la baron. La sango-cerba baro est a sistemo el angioi cae dense pacita surfaz histo quiu protectas nian cerbon contrau potentialae minazoi blocante la trapasson de nozai substanzoi cae de aliae nedesiratae substanzoi. Dum gi permessas la trapasson de i substanzoi plastai particloi appartenas al materialoi quii estu forte natai de la sentema histoi de la cerbo la esploristoi attentigas che estas mal clare kiel microplastajo efficas en la homa corpo crome oni nescias ecte kiu quanto microplastajo vere causa damagioin en la corpo malgrautio la ecconoi estas gravai indicoi por ebla taxo de riscoi de microplastagioi en organismoi. Cetere, trincantoi de aquo e la crano alprenas average mal plida ol homoi kiwi trincas aquon el plastai boteloi. Kiu trincas la recomendita in du litro da aquo en tago el plastai boteloi tiu en glutas tiel, la studajo, circa un naudec mil plastain particloin particlo in Ciu Tiu flanque trincas aquon el crano, tiu povas reducti la alprenitan quanton ie pli ol la duono. Cai oni sparas al si, ecz la pesan heimen portadon de la botteloi, post la aceto.